дорой байдлыг тэр өөртөө авч бидний өвчтнийг үүрсэн. Thank you. хамт байх болтугай. Мэрэ кингцний дагу сэн мэдээний ариун талаас хүн шуншлаа. 시나고가스 가르치르슨 다루이다. 테데 야콥 요한나린 감트 시몬 안드레 허이린 그르터츠 시몬이 하타메흐 칼도라트 헤브테스 байл라. 테데 예수스트 다루이 түүний тухай хэлэхэд тэр түн рүү очиж гараасан бэрийн боскмогт халуун нь арилж тэр эмэгтэй босоод тэдэнд үйлжлээ. Тэр орой нараж арах үеэр Тэд өвчтөе ба өчтгөрөөж гэрсэн олон хүнийг түнд авчрав. Готын хүн бүгдээрээ үүдэндэн чухалсан байлаа. Есүс тэр бүрийн өвчтөе олон хүнийг эдгээсэн бөгөөд олон өчтгөрийг зайлуулахтаа юм ярихыг чөтгөрүүдэд эсж бөшөөрөв. Учир нь түүнийг хэн гэдгийг тэд мэдэж байсан юм. Өөрөөш нөр тэр босоод гадагшиг хараз жилүүд газар очин тэндэ завирж байв. Симон болон хамт байгсад нь түүнийг хайж олоод бүгд таныг арьж байна гэхэд Есүс төмөрө зэрэгэлдэх сүурингуудад сүурингуудад очичгой. Би танд бас тунхлах болно. Учир нь би үүний төлөө ирсэн блээ гэж айлтав. Есүс галилеяар явхдаа синагогуудад нь очиж тунаглан зүтгэрүүдийг зайлуулж байлаа. Эзний үг. Христос цааш алмагтаа тань байх болтугай. Сэмбэцгэнөө Зэрэг өнөөдөр айлхал дээр Иесус Шимон Петрийн гэр тоочоод хатам яхийг эжгээсэн. Тэгээд тэгсэн дараа хүмүүс манай тосконд гайхалтай хүн, Тэнгэр бурааны хүн Иесуслыг ширсэн гэж бодоод тэнд байсан бүх өвчтнийг авчирсан, бас зүтгэрөд шүгэрсэн бүхнийг авчирсан байна. Тэгээд хоноод Есүс танд хоноод өглөө ирээд цайхрахаар гарсан. Тэгээ хүмүүс Есүс алхагбар сүнийг мэдээд Есүс хамбэнгээд түүнийг хайж хайж ирсэн тий бүгдээрээ. Тэгээд Симон Петрийн Есүстэй уулзаад ингэж хэлсэн бүгд таныг ярьж байна. Харин Есүс за тэгээ буц буцыг эзэхлээгүй чөмөрөө зэрэгэлдэх Цүүрингуудад очиж гоё. Би танд ч бас тунаглах болвэн. Би ийм юм хийхээр ирсэн блэ гэж хэлсэн байна. Та нарын та нарын ийм хүнтэй үйлзвэр ямар вэ? Тарч гисэн ингээд бүх өвчтнийг эдгэж чадах хүн зүтгрүүдийг зайлуулж чадах тийм хүч шаардлагатай хүнийг харвал түнтэй хамт баймаар байна тий. Тийм учраас тэнд байсан бүх хүн түүнийг явуулмааргүй явуулмааргүй байсан. Тэ түүнд хамт баймар байсан. Тэгэхээр Эрмэний талаараа санаа зовох юм байхгүй. Тэ өвчтэй байгаа шүү түнд очоод намайг эдгэж гүрээ гэв. Шүү. Эдгэ эдгэрэн. Тэ Харин Есүс Есүсийн хувьд бас адлаа. Тэ тэнд байвал гоё байна. Тэ тэд Түүний хүлээн авч байгаа. Түүний сайн сонсож чинь, түүний хүндэтгэж чинь. Харин энэ бүхэн орхиход таад өөрөө хот өөрөө тоскон руу очих хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тийм. Энд байга амар таван яв байж болно. Харин өөр газар оцвол заримдаа хүмүүс түүний хүлээн аваагүй. Зарим нь түүний хүч сарилыг хараад тийм. 20000 гаруй тэр гахай байсан тий гахай нас ухсныг хараад тий зүтгрүүдийг тэнд оруулаад тэр гахын нүрээр гүйгээд нас ухсан тий тий үнийг хараад манай альд битгээр ороорой гэж манай тасн битгээр ороорой гэж гүйсэн байна. Тий зарим нь бас юм блэ хуулийн багш нар тий ахлах тавьч нар тийм хүн нь Есүсийг доромжилдог байсан тийм. Тэр тань та тэнгэр бурааныг доромжилж байгаа. Тэгээ буруу жаач бэ. Ингээд хийч болохгүй. Ингээд хөвөр кемнүгэртэй байна. Та нарыг шайнаар яагаад ингэдэг вэ гэж садбардаг байсан тийм. Энд тэгсэн ч Есүс тэдэнд тэнгэр бурааны тухай тэнгэрийн хаанчлалын тухай тунаглахаар явсан бид үүнээс сурах юм бас байна тийм. Зүгээр бид амар тайван би Тэнгэр брэнд итгэж чинь. Тэнгэр брэнд миний аав байна гэд ингээд тайван амьдарч болохгүй. Тий? Мэдхгүй хүн байвал тэдэнд Тэнгэр брэнийг тунаглахаар Тэнгэр брэндээ үйл зүйл хийх тулд хичээх хэрэгтэй юм. Тийм байна. Тийм. Есүс үүнийг хийхээр ирсэн. Харин бид үүнд оролцохгүй бол Есүсийг орхиход явуулж байгаа юм. Тийм адил. Тийм. Тийм учраас бид гэсэн энэ сайн мэдээг тунаглахаар явах хэрэгтэй. Харин бидний хувьд энэ амархан яа гэвэл өөр цус гонор явах хэрэггүй тийм. Би Надтай адил тий солонгоос бас ингээ Монголд ирэх хэрэггүй та нар Монголоос өөр газар өөр өөр сараа явах хэрэггүй тий танай торонд ёсийн талаараа сайн мэддэггүй хүн их байна тий тэдэнд гэрч гэрчлэх хэрэгтэй Тэнгэр бүрэн харин юу гэрчлэх вэ юу тунахлах вэ сайн мэдээ юу вэ та нарт сайн мэдээ Та нарын хувьд сэн мэдэн юу вэ? Заримэн баян болон гэвэл тий парти болгоод энэ сэн мэдэ болон тий өнөд хөвчтөө гэвэл өнөөдөр амран гэж хичээл байхгүй гэвэл тий парти болоод энэ сэн мэдэ болон тий Харин бидний хувьд жинхэнэ сэн мэдэ гэвэл Тэнгэр буран бидний Тэнгэр буран болсон бидний аав болсон Тэнгэр баан биднийг өөрийн хаанчлаар бидний үри цагаа ийм нь хамгийн сайн мэд байна. Үнээс болохоор бид байртай болоод ийм сайн мэдээг өөр хүмүүстэй хамт хуваалцах хэрэгтэй. Тэг. Үнийг тунхлагын төрөлд бид үнийг хүлэн аваад өөрөө байртай болоод явах хэрэгтэй. Ийм сайн мэдээ сонссон ч ерөөсөө барьтай биш хамаагүй тахгүй ингээд байхгүй бол юуныг хуарцахаар хуарцах тийм хүч байхгүй түнд. Тийм учраас эхлээд бид ийм мэдээг тунгаан готоод ийм үнэхээр наад сайн мэдээ байна уу? Сайн барьтай мэдээ байна уу? Үнийг сэн харах хэрэгтэй, ухаарах хэрэгтэй. Тэгээс дараа бидний баяраар бидний амьдралын дотор гарч байгаа тийм баяраар хүмүүсийг хүмүүст тийм сэн мэдээг баярыг гэрч хүлж болно. Тэгээд тэр зүр эргийн санаацгай надад нэрэ үнэхээр тэнгэрэ бүрэн бидний эцэг болсон тийм сэн мэдээ болоод бидний амьдрал дээр хүч орж гинөө. Хүч болж гинөө. Тэгээд ийм хүчээр ийм баяраар хүмүүст сэн мэдээ дамжуулж өгснөө. Энэ талаар түрүү зөөр эргийн санаа цэг.